كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da ne bi ja zaboravio iduću srijed nemam inša Allah onaj predavanje, tako da, da imate onaj to znanje. Včeras govorimo o početku 74. godine po Hidži. To je period u kojem Hadžađ ibn Usuf započnije svoju vladavinu. I među ostalog, Ibn Kathir od kaže, te godine Abdul Melik je smijenio Tarka ibn Amra u Medini, pa je poslao kao namjestnika Medine Hadžađa ibn Usufa Sekafija. Kada je došao u Medinu, ostao je u Medini nekoliko mjeseci, zatim je otišao na umra, a kada se vratio u Medinu u mjesecu Soferu, ostao je tri mjeseca, tamo je sagradio jednu džamiju ili mežđit, koji se dan danas pripisuje njemu. Također, u tom svom periodu boravka u Medini, on je prozivao javno, vrijeđao, ponižavao neke od kao što je Džabir, Sahel ibn Sad i kažu onaj da ih je bičevao, a Ibn Kathir ovdje dovi protiv njega pa kaže zbog njegovih riječi, njegovih uvreda i toga što je bičevao, Allah ga ponizio i udaljio. To je radio navodno zbog toga što nisu pomogli Osmanu ibn Afanu u vrijeme fitne, a onda je nakon toga ili u tom svom vremenu postavio kao kadiju Ebu Idris al Havelanija u Jemenu. Ibn Đarir kaže, ove godine je Hadžađ srušio Kaabu, međutim Ibn Ketir kaže, ono što je tačno jeste da nije srušio sve dijelove Kaabe, nek samo neke, njenove, neke njene dijelove. Ostavio je tri zida, ostavio je istočnu i zapadnu stranu i one su i do dan danas dakle, sazidane do zemlje, dakle, do samog dakle onaj dna, što je moguće da se primijeti onaj ko ode. Izbacio je Hadžar Lesved van, uklonio je onaj dodatni dio što je sagradio Abdullah ibn Zubair. Kada je Ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair, mi smo o tome govorili, kada je odlučio da to uradi, to je bilo na osnovu hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji prenosi da iše, kada je rekao sallallahu alejhi ve sellem: "Laula ana qaumuki hudatha al-jahiliyyah", eh, da nije tvoj narod skorog vremena džahilijeta, lehedem tu kabe, u olebenetu ala kavajdi Ibrahim. Ja bi srušio i sagradio bi je nako kako je bila na temeljima Ibrahima selam. Međutim, ovo rušenje Kabe nije bilo cijelovito, bilo dijelimično, da se vrati njoj prvobitni oblik iz džahilijeta. I kada je do Abdulmelika ibn Mervana došao taj hadis, on kaže da smo Bog nam ostalo da nismo ništa dirali jer se kaže da nije znao za ovu predaju od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ove godine je Muhalab ibn Abi Sufre bio određen za borbu protiv Azarha, to jest protiv Haridžija, po naredbi Abdulmelika e, ibn Merwana. Zatim je u toj, kako da kažem tom fermanu kojem je on naredio, Abdulmelik naredio Muhalabu da se bori protiv Haridžija, izostavio svog brata Bišra ibn Merwana, pa i Bišr ibn Merwan zamirio mu zbog toga što se nije našao kao namjesnik ni jednoj vojsci ni iz Basre, ni iz Kufe. A onda je proširila se vijest, odnosno on je širio među ljudima da mu se ne pokoravaju. Dakle, pišem Ibn Merov rekao ljudima da se ne pokoravaju, osim onoliko koliko moraju po naredbe od Melika Ibn Mervana. Ostavio je, kaže, jednu preporuku Abdullah ibn Muhannefu, da sam unutar njegove, njegovog namjesništva i on pokušava da onaj se, e, kako da kažem, postavi kao jedan od namjesnika. Međutim, kada je Muhelleb krenuo prema stavnicima Basre i došao do mjesta Ram Hurmuz, nije ostao više od deset dana, došla je vijest da je Biš ibn Mervan preselio. Umro je u Basri, a u Basri je ostavio kao namjesnika Halda ibn Abdullaha kada je vojska čula da je Biš ibn Mervan umru, jedan dobar dio njih je se odvojio od Muhelleba i vratio se svojim kućama. Khalid ibn Abdullah je napisao onima koji su pobjegli, prijeteći im da se vrate u vojsku, da će im se Abdul Melik onaj osvetiti. Pa se kaže, oni odlučili, odnosno odlučili da se ne vraćaju, tražili su Damra ibn Haritha da uđu u Kufu, pa on kaže njima, ostavili ste vašeg emira, došli ste kao nepokorni i suprostali ste svome emiru, nemate dozvoli, nemate imama, nemate sigurnosti, a kada su došli, odnosno kada je došla do njih ta vijest, oni su se onaj, razbježali u rašte dijelove svijeta. Sve dok nije došao Hadžar kao Kadija, odnosno Valija u Irak, na mjesto Biša ibn Mervana, kao što ćemo malo kasnije o tome govoriti. Ove godine je Abdulmelik smijenio Bekira ibn Vešaha Tamimija kao namjestnika Horasana, postavio me ibn Abdullah ibn Halda ibn Sejda al-Kurešija da bi sakupio ljude oko svoje vlada, vladavine. Jer je, ako se sjećate, kad smo prošli put govorili, kada je ubijen Abdullah ibn eh, eh, Hazim, da je nastala velika fitna i da je onaj, da su se ljudi pobunili, odnosno nisu htjeli prihvatiti nikoga kao namjestnika, kao vladara. Pa kada je došao Mej ibn Abdullah u Horasan, predložio je Bekiru ibn Bešahu da bude namjesnik njegove takozvane, da kažem, garde ili žandarmerije i tražio, odnosno ponudio mu da ga smjesti ili da ga namjesti kao namjesnika Taharistana. Pa, kaže, odbio nije htio da prihvati njegovu ponudu. Ibn Jarir Taberi kaže ove godine Hadži je predvodio na Hadžu Hadžađ ibn Jusuf jer je on bio emir Medine, Meke, Jemena i Jemami. Također Ibn Džeri kaže ove godine Abdumelik obavio samo umru. Allah kaže najbolje zna vjerodostojnost ove predaje. Ove godine oni koji su preseli Rafa ibn Hudejr, Rafa al-Ansari, sahabi ili ashab Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam, učestvovao je na Uhudu i svim bitkama posle Uhuda, učestvovao je na Sfinu sa Alijom radi Allahu anhu međma'in, bavio se zemljoradnjom i poloprivredom. umro je u 86. godini od njega se prenosi 78 hadisa, svi njegovi hadisi su dobri. Na dan Uhuda zabola mu se strijela u ključnu kost, pa mu je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ako hoćeš da ti je izvadim ili hoćeš da ti ostane da ti bude svjedočenje na sudnji dan, pa je rekao ostavi Allahu poslanice, pa mu je u ovom trenutku ispala, ispala ta strijela i onda, onda je umru nakon toga radi lanhu u arva. Ove godine preselio Ebu Seyd al-Hudri. Njegovo pravo ime je Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Ansari al-Hazrađi. Također poznati Asab, svima nama počisto se spominje njegove predaje, njegove hadisi. Jedan od istaknutih fakiha ili pravnika među ashabima bio je mal, dakle nedorastu na dan bitke na Uhudu, a onda je učestvovao u bitci na Hendeku, učestvovao sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve u 12 pohoda, odnosno 12 bitaka. Od njega se prenosi mnogo hadisa i prenosi i on od mnogih ashaba, a od njega prenosi mnogi drugi ashabi i tabijini. Jedan je bio, odnosno bio jedan od istaknutih ashaba po svome znanju i po onome što mi Allah subhanahu darovao od poznavanja Allahove vjere, to jeste fiha. Umro je 74. godine, neki kažu da umro i 10 godina prije 64. međutim, ona je ta se predaje, odnosno to se ne može potvrditi. Također se prenosi od Ebu Sejda el-Hudrija, da rekao, rekao sam Allahom poslanik, Allahom poslanik, Allahom poslanik, Allahom poslanik, Allahom poslanik, koji su ljudi najviše iskušani, kaže vjerovjesnici, kaže zatim ko, kaže dobre ljudi, kaže svako od njih ili neko od njih bude iskušan siromaštvom dok ne dođe, dok ne dođe do trenutka da nema čime da pokrije svoje tijelo. Dakle, nema dovoljno krpe, nema dovoljno tkanine da pokrije svoje tijelo. Neko kaže Allah iskuša krpeljima do te mjere da mu ni krpeljo više nemaju šta iz tijela da popiju pa otpada i od njega nema krvi više ni u tijelu kaže i opet osjetiš nekoga kod njih kako je radostan u svoj toj, svojoj muci. Također se od njega prenosi da je jednom prilikom njegova žena rekla mu da traži da Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam da im pomogne jer nisu imali čega da žive, živjeli su skromno, odnosno nisu imali da žive ni skromno, nego su živjeli bez ičega, pa je krenuo Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam kada je došao u džami Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam već se bio popinom imberu pa kaže o ljudi došlo je kaže vrijeme da više niko ništa od vas ne traži onaj ko ne bude tražio Allah će mu kaže dati onaj svog obilja ko, ko bude tražio od Allaha onaj neovisnost Allah će mu dati onaj neovisnost i bogatstvo tako mi on učio je ruci Muhammedova duša Allah neće ničim boljim darovati svoga roba kao što je sabor ako ne budete htjeli, osim da tražite od mene, ja ću vam dati ono što imam. Kaže, pa je Ebu Said šutio, nije ništa tražiti Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam. Također ove godine je preselio Abdullah ibn Omer, ibn al-Hatab al khuraši al-Adavi, Abu Abdurrahman al-Meki, zatim al-Medeni, primio islam davno, još u vrijeme, dakle, kad je primio islam njegov otac, nije bio punoljetan u tom dobu, učinio je hiržu, kada je imao samo deset godina. Na Uhudu, u bitci na Uhudu bio je male, nije učestvovao, ali učestvovao na Hendeku jer mu je Allah, poslanih sallallahu sallam, dozvolio, a bilo mu je 15 godina. Učestvuju u toj bitci, svim bitkama poslije toga. Bio je rođeni brat, dakle od oca i od majke, Hafs bint Umar, umul mu'minin, njihova mati je bila Zeyne bint Medhun, sestra od Osmana ibn Medhuna. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu međma'in je bio krupan čovjek, tamne puti, imao je veliku glavu, Imao je velike pletence koje su se prostirale čak što više do onaj pola leđa. Imao je i veliku bradu istaknutu koju je farbao žutom bojom. Uklanjao je brkove, a ono što je bilo upečatljivo za njega jeste da se abdestio, ama baš za svaki namaz do te mjere, toliko se abdestio da je i vodu onaj ubacivao unutra u oči. Kad mu je Osman ponudio kadiluk, on je odbio, a isto tako nije to prihvatano za vrijeme svoga onaj oca. Učestvovao je na Jermonku, na Kacil, na Dželvi i na svim bitkama između ovih bitaka protiv Perzijanaca. Učestvovao je u osvajanju Egipta. Tamo je napravio sebi kuću, zatim je došao u Basru, učestvovao je u bitci protiv Perzijanaca e, na, na Medajnima, a bilo mu je 20 i dvije godine kada je preselio Allahom poslanih sallallahu alaihi wasallam. sellem kad god mu se svidlo nešto od njegovog imetka, potrudio je da sa tim se imetkom približi Allahu Đelešanu. Njegovi su robovi znali da je on takav, pa kaže Ibn Kathir navodi ovdje, kad god bi neko odnosno kad god je neko htio da traži oslobođenje od Omera, stalno išao u džamiju, klanjao u džamiju kad ga vidio Ibn Omer, on bi ga pustio u tom stanju a, zbog njegove pobožnosti. Pa su govorili Ibn Omeru, innehum jahdaune, kaže, oni te varaju, kaže, drago mi je da sam prevaren radi Allaha jer me varaju radi Allaha. Imao je, kaže, jednu robkinju, mnogo je volio, a zatim je oslobodio, a onda je udao za svoga oslobođenog roba Nafiju, a vi znate da se Nafija spominje od onaj od Malka, od Nafija, od Ibn Omer, od Allaha, opustenika, sallallahu sallam, taj jedan najjačih lanaca prenosilaca hadisa, Eh, pa kaže Allah Đalešanu je rekao len te nalo birra hata tunfiku mima tuhibun nećete postići nivo dobročinstva svog ne budete davali od onoga što najdraže, najviše volite. Jednom prilikom je kupio devu koja vam se svidjela kad je uzjahao na nju, uzjahao je da tu devu kaže Nafija, odvede ovu, de, ovu devu, stavi je među deve sadake, to jeste zekijata, neću ja više sebi. Jednom prilikom Ibn Džafer mu je za Nafiju dao 10.000 dirhema, Pa on kaže, imam ja kaj nešto bolje onaj, od ti destilja dirhema za nafiju, ja ga kaj puštam radi Allahovog lica. Jednom prilikom je kupio nekog dječaka ili roba za 40.000 i onda ga je nakon toga pustio, pa ovaj dječak reče, kaže, gospodaru moj, kaže, kad si me oslobodio, daj mi nešto sa čim ću živjeti, jer sam tek izašao iz robstva. Kaže, pa mi dao i njemu još 40.000 dirhema onaj, i pustio ga na Allahovom putu. Jednom prilikom je kupio pet robova, a onda je kad je stao da klanja, kad je predao selam, vidio sve petorcu iza svoje leđa, istog trenutka kad je predao selam, pustio ih je sve, jer ih je pitao što ste, kaže, klanjali, kaže, klanjali smo radi Allaha, kaže, ja vas puštam radi onoga radi koga ste klanjali. U nekim predajama stoji da Ibn Omer nije preselio, dakle nije otišao sa ovog svijeta dok nije oslobodio hiljadu robova. Kažu da je znao na jednom sjelu podijeliti po 30.000 dirhema, a prolazili bi dan pa čak i više od mjeseca ne bi okusio ništa od mesa ni nešto od jake hrane. Moavija mu je postao 100.000 dirhema, a kad je bila vrijeme da se dadne prisega jezidu, kaže pa nije prošla ni godina dana, a kod Ibn Omera nije ostao niti jedan dirhem. Također se od njega prenosi da je govorio, ni ništa ne tražim, ako mi košta dadne, ja ću uzeti to, uzeti to ono što mi je Allah Đelšanu dao od moje nafake. U vrijeme fitni nije dolazio, nije dolazio niti davao prisegu bilo kojem od mira, niti se kom je priklanjao, osim što je klanjao iza tije mira, davao bi zekat svoga metka. Najbolji je bio poznavalac propisa hađa, pratio je ili posjećivao je mjesta gdje je Allahom poslanih sallallahu i sallam klanjao, klanjao na tim mjestima, Ako bi Allahom poslanik sallallahu alejhi ve klanjao ispod nekog drveta, Ibn Omer bi dolazio kod tog drveta, prospao bi vodu, zaljevao bi ga da to drvo potrese svojim životom. A ako bi ga prošla jacija u džematu, on bi kaže čitao u noć klanjao noćni namaz ili bi klanjao većinu noći. 60 godina je proveo kao muftija davajući fetve ljudima, svi, svima onima koji izlazi različitih država, islamski, tadašnji islamski državi. Prenosi od Allahova poslanika, sallallahu sallam, mnogo hadisa, prenosi također od Sidiha, od svog oca Omera, od Osmana, od Sada, Ibn Mesuda i Hafse, Jaiše i drugih. A od njega prenosi također i mnogi, pa čak i njegovi sinovi Hamza i Bilal i Zeid i Salim i Abdullah i Ubejdullah i Omer. U, oba, u sahihu se prenosi da je Hafsa rekla da je prenila da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako Allahov poslanik sam rekao Abdullah je dobar čovjek samo da hoće klanjati noćni namaz. Kaže nakon toga nikad nije više propustio noćni namaz. Te godine tako je preselio Ubejd ibn Umair, ibn Khatade, ibn Sa'd, ibn Amir, ibn Munhadija, ibn Lejs, Lejs zatim Al-Handa'i, Ebu Asim al-Mekki al-Qadi, stavnika Mekke. Muslim ibn Hajjaj kaže rođene u Rime Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam i vidio je Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam i njemu se pripisuje i njegovom ocu suhbetu jeste da su ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam prenosio od Omera, od Alije, od Ebu Hurira, od Ibn Abbas, Ibn Omera, Abdullaha, Ibn Omera, Umu Seleme i drugih. Od njega također prenose i velik broj tabijina, a Ibn Mu'in ga je proglasio thihom, to jeste povjerljivim među prenosivacima hadisa, kao i Abu Zura i drugi. Kažu, bio je istaknut po tome kada bi klanjao, plakao bi toliko ili kada bi slušao hutbu od Ibn Omera, plakao bi toliko da bi kamenje ispred njega, odnosno prašna ili mjesto ispred njega, se nakvaslo od njegovih suza kada bi se upoznao sa nekim od ljudi i zavolio ga u ime Allaha, kaže, okrenuo se sa tim čovjekom prema kibla, onda bi rekao, gospodar, učini nas sretnima sa onim sa čim je došao tvoj vjerovjesnik, učini, kaže, Muhammeda svjedokom za nas, odnosno nama svjedokom da smo mi u imanu. Te godine također preselio Ebu Džuhajfe, Wahb ibn Abdullah Sewai, Asab koji je vidio Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, ali nije bio tada ponoljetan kad ga je vidio, jer je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro prije punoljetne punoljetnosti Vehba ibn Abdullaha. Prenosi se također od njega nekoliko hadisa i prenosi od ashaba kao što je od Ali od Bera ibn Aziba i od njega prenose i mnogi tabiin. Kada je Alija radi lanhu držao hutbu, bio je njegov lični tjelohranitelj kada je Salije popeo na Mimberu, on bi stajao ispod Mimbere čuvajući Aliju Allahu anhum ajmein. Zatim je preselio Selam ibn Ekva, ibn Amr ibn Sinan al-Ansari, jedan od onih koji je učestvao u davanju priseke ispod drveta. Bio je od eh, konjanika, istaknuti konjanika među ashabima, a i među istaknuti njihovi alima. Bio je jedan od muftija Medine. Učestvovao je sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam u bitkama, a umro je u Medini, a već je prošao 70 godina. Te godine je preselio Malik ibn Abi Amir, al Asbaha il Medani, djed od imama Malika ibn Enesa. Zatim je preselio Ebu Abdurrahmane Sulemi, Karija stavnika Kufi, njegov ime Abdullah ibn Hubeib, učio je Kur'an spred Osmana ibn Afana ibn Mesuda, a od njega su onaj učili drugi, čak što više e, njemu se pripisuje da je od njega naslijedio kirajeta Asim ibn Abi Anđud. Također preselio Ebu Mu'arad al-Esedi, Mughira ibn Abdullah al-Kufi, rođeno u vrijeme Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam, a došao u delegaciju kod Abdulmelika ibn Mervana, hvaleći ga svojim pjesmama, odnosno pjesnim svojim strofama. Bio je poznat po imenu al Laktaši, bio je crvenog lica i bujne kose i brade. Umro je u Kufi ove godine, otprilike bilo mu je 80 godina. I ove godine je preselio, što sam malo prije rekao u tekstovima, dakle samog, samog ona istorije, je da je preselio Bišo Ibn Mervan, brat od Abdomelika Ibn Mervana, bio je namjesnik Iraka za svoga brata Abdomelika, sagradio je sebi kuću u Damasku kod Akabetul Libab, bio je poznat po svojoj blagosti, po plementosti, njemu se pripisuje Deir Mervan kod Hođera, on je odnosno on je bio taj koji ubio Halda ibn Husayna al-Kulabija na udan dan Merađu Rahid. U svojoj palač, u svojoj kući nikad nije zaključavao vrata, nego je govorio vrata zaključavaju samo žene. Bio je uvijek vesela lica. Kada bi neko kod njega volio je pjesme, kada bi neko kod njega spjevao neku strofu ili lijepu pjesmu pohvalivši ga, on mu je znao dati nekoliko hiljada, pa su ga hvalili i Firezdek i Ahtal. Abdulmelik onaj, bio je ožalošen njegovom smrću jer je on bio, kažem, njegov brat. Zatim je nastala 75. godina. Ove godine je Muhammed ibn Mervan, brat od Abdulmelika ibn Mervana i ujedno i otac od e, Mervana el-Himara, zadnjeg, dakle, namjesnika od dinastije Benjumeje, napao je na Bizantice jer su oni izašli na mjesto Muriš, a Abdul Melik je u Medini postavio Jahju ibn Ebil Asa, svoga Amidžu, a smijenio je Hadžađa ibn Jusufa. Također, Abdul Melik je Hadžađa ibn Jusufa postavio kao namjesnikom Iraka, Basre i Kufe i sve ono što je pripadalo tim predjelima. Ovo je bilo odmah nakon smrti njegova brata Biša ibn Mervana, pa je Abdul Melik vidio i smatrao da niko ne može preuzeti vladavinu, odnosno da ne može niko vladati Iračanima kao što je Hadžađ ibn Jusuf. Zbog toga što je mi ga tako znamo i tako nam je opisan, zbog svoje žestine i opasnosti, svoje hrabrosti, svoje dakle, osobnosti, grubosti, a poznat je u islamu kao krvolog, krvopija i tako dalje. Kaže, otišao iz Medine prema Iraku, kada je došao u Irak, ušao je u Kufu sa 12 konjanika i to u vrijeme kad su još ljudi onaj, bili u kafletu, nisu ljudi bili na ulicama. Došao je blizu Kufe, okupao se, zatim se namirisao, obukao svoju odjeću, zakačio svoju sablju, a onda uh, višak čalme je prebacio preko leđa, dakle po sredini leđa između plečki. A onda je došao u Daru Limare, dakle u palaču onaj, vladara, i tu u petak, a Muezin je već bio proučio prvi jezan za, za džumu namaz. Kaže, pojavio se među ljude, nikoga nije prepoznao. Odma se popio na miber i sjeo i šutio dugo vremena. Kad se narod, narod okupio, ukočeni pogleda gledali su njega, ne znaju ko je, ne znaju šta hoće i tako dalje. Kaže, pa je većina njih uzela kamenje u ruke da ga kamenuju. kad je već prošlo puno vremena i one njih umorio tom svojom šutnjom i sjedenjem, ne, ne, ne započinje sa hutbom, onaj, progovorio je. Kaže, o stanovnici Iraka, nesretnici, munafici, bezbožnici i nekulturni narode. Ja sam, kaže, tako me Allaha <laughs> uvijek razmišljao, kaže, o vama. Molio sam, kaže, Allaha da vas iskuša sa mnom. Jučer mi je ispo štab kojim inače tučem ljude, a sam ga zamijenio ovom sabljom. A onda kaže, tako mi Allah, svakoga mladoga zbog staroga ću ubiti, svakoga slobodnoga radoba, roba ću ubiti, ja ću vas, kaže, vezati kao što se vežu lanci, miješat ću vas kao što se miješa tijesto za hljeb. Sami ste kad vama neki hođa se popio gore, to vama rekao. Šta biste vi? Ha? Odmah da peša. Hadžar ibn Jusuf. Kad su čuli šta im govori, kaže kamenje im polako pošlo da ispada iz ruku. Također u drugoj predaj stoji da je ušao u kufru, kufu u mjestu Ramazana u podne, došao je u džami, popio se na mimber, omotani čalmi, dakle oko glavi, i on kaže sakupite se ljudi, pa su ljudi kaže, mislili da je on neko od Haridžija, pa su htjeli da, da mu se suprostavi. Kaže, tako me Allaha, nisam, kaže, ništa, kaže, ponio, osim što sam ponio nogu da vas sa njom onaj, gazim ili poveze da sa njima vežim. Vidim, kaže, glave kako se spremna da ih, kaže, poput plodova polako kaj skidam sa njihovih tijela. Vidim, kaže, kako potoci krvi se slivaju niz vaša tijela, niz vaše čalme i vaše brade. Kaže, tako me Allaha, ostanovnici Iraka, nikoga ne podbadam, dakle, ne zafrkavam se, ne šalim se niti zveckam oružjem zbog nepravde. Svašta sam u životu probao od nezgodnih situacija, a Emirul Muminin Abdelmelik ibn Marwan je proširio svoju zastavu, a zatim hoće da je sakupim dio po dio. Našao je u meni onoga koji, možete, koji može da vas sakupi, da vas miri, a vi nemojte, kaže čobani, da se iko suprostavlja ili iko da pokušava da započne neku fitnu. Dakle, bio je, on je bio strašan govornik. Dakle, bio je poznat po svojoj retorici. Vi ste, kaže, i odabrali puteve zablude, tako me Allaha, ja ću vas, kaže, sve na kolac nabiti jednog po jednog. A onda ću vas vezati, a onda ću vas, kaže, udarati onako kako se udara nepoznata deva. Tako me Allaha, ništa neću obećati što neću uraditi, A bilo koji od ovih koji budu među vama hodali, govorili, čula, kazala, tako me Allaha, ili ćete biti na pravom putu, ili ću svako, kaže, od vas obilježiti nečim na njegovom tijelu. Zatim kaže, ko ostane nakon tri dana, kad pošalje mu heleba, oni koji su dakle učestvovali, odnosno koji su pobjegli e, kad su čuli da je Bišri ibn Mervan umro, ja ću mu prosuti krv, uzet ću mu i metak. A onda je, kaže, sišao sa mimbere, ušao u svoju kuću. Neki kažu kada je došao i popio se na mimber, ljudi se okupili, a Muhammed ibn Umair je uzeo šaku kamenja, pa kada je Jusuf ibn Hadžađ govorio i prijetio na različite načine i tako dalje, kaže, od, kod Muhammeda je kamenje ispadalo, da nije ni osjetio kako je kamenje ispustio. A onda je u svojoj hutbi rekao, Allah vas je kaj naveo, ali on njima direkt kaže, Allah vas je kaj naveo kao primjer, a onda citira ajet, مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها الرغد من كل مكان, مكان فكافرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Vi ste, kaže, kao primjer naselja koje je bilo sigurno, smireno, dolazila im je obskrba sa svih strana u izobilju. A onda su za nijekale Allahove blagodati pa ih je Allah Đelešanu dao da iskuse i glad i strah zbog njihovih dijela. To jest on njima kaže i gladovat ćete i strahovat ćete. Trećeg dana kada je došao Kufu, on njima između ostalog rekao ja sam ovdje došao da, da u vas stavim svoju sablju, došao sam da vam žene napravim dovicama, da vam djecu napravim vjetimima, nemojte niko da mi stane pred moju strijelu i nemojte niko da je pokuša, nemojte niko da pokuša da prenositi čula kazala i onda svašta im se nagovorio i jedna od, od anegdota koja se vjeđa za Hadžar ibn Usfa jeste i to da je nasljednik njegov bio Saddam Hussein. Pa kažu, niko nije vladao Irakom kao Hadžar i, i Saddam onaj, eh, Hussein. Kada je bio treći dan, čuo je tekbir na glavnoj tržnici, pa je izašao i popio se na imber i kaže u stanovnici Hiraka, nesretnici i munafici, vi bezbožnici i nekulturni narode, čuo sam, kaže, tekbir na tržnici, nije tekbir sa kojim se želi nešto dobro, nek tekbir ko, ko baj vi hoćete nekoga da prepadnete. Morate znati da ste podigli prašinu, a ispod prašine dolazi i borba. O, sinovi bjednika, robovi ili počinjeni štapovima, sinovi robkinja i robova. Nemoj, kaže, da se neko ustru, onaj, ustručava, odnosno nemoj da se neko onaj, da dadne sebi za pravo da se podigne. Neko svako onaj ko ustane, neka zna da će završiti time što ću mu ja njegovu, kaže, krv prosuti. A on će gledati na mjesto gdje mu kaj krv ljeva ispred njega. Znate što to znači? Dakle, povađu, osjeću mu glavu. Hvala Allah što nas toga nema. Kaže, ono što ću vam ja uraditi i ono što ću vam napraviti jeste nedaća koju nikad prije doživjeli niste, a posle mene ne znamo što doživjeti. Kaže, pa je ustao u Umeir ibn Dabi, Temimi, zatim Hanzali, pa kaže, neka Allah popravi našeg emira. Ja sam, kaže, došao sa ovim ljudima, star sam čovjek i nemoćan i slab. Moj, kaže, ovo sin, slab maltene koji ja. Kaže, ko si ti? Kaže, ja sam Umair ibn Vabi od Tamimi. Kaže on njemu, jesi čuo juče šta sam rekao? Kaže, jesam. Jesi ti, kaže, bio onima koji su napali na Osmana ibn Afana? Kaže, jesam. Što si kad je to radio? Kaže, on je, on je zatvorio moga oca, a otac mi je bio star čovjek. Kaže, hađađ. Ja, kaže, mislim da je tebe najbolje ubiti. A onda kaže jednom od svojih ovih čuvara, ustani, pa mu kaže glavu, skine sa tijela, a onda uzmite kaj svu, njegovu, svu njegovu imovinu. A onda su, kaže, ljudi pro, progovorili. Umeir ibn Dva'i nije dobro čuo kad mu je rečeno prije tri dana, pa zato je izgubio glavu. A onda kad su vidjeli kako Jusuf Hadžad, odnosno Hadžad ibn Jusuf, Jusuf ibn Hadžad je muslim radijel anu, onaj, kako Hadžad ibn Jusuf, dakle ono što kaže da će urati, kako je rekao da će ubijati, ubijat će, kaže, počeli su da bježe iz Kufe, tako da je u jednom danu pobjeglo i oko 10.000 iz Kufe. Pojedinci među njima su došli do Muheleba. Kod Muheleba su uspjeli da uzmu i da dobiju onaj, e, kako bi to rekli, pismo garancije. A kaže onda Muheleb, tako mi Allaha, u Irak je došlo, došlo pravo muško, danas će biti neprijatelji pobjeđeni. Također se prenosi da Hadžađ nije znao Omeira ibn Daija, sve dok Muambesa ibn Said nije rekao ja emir ili o emiru, ovo je onaj čovjek koji je udario šamar Osman nakon što su ga ubil. Dakle, mrtvom Osmanu udario šamar. Pa je Hadžađ zbog toga naredio da mu se skini glavnost da se upije. Zatim je Hadžađ poslao Hakaba ibn Ejuba Thakafija, namjesnika u Basri, svoje strane, i naredio da bude strog prema Halidu ibn Abdullahu, a da u, e, u Basri ostavi Kadiju, Halal da ostavi u Kufi Kadiju Šurejha, a onda je Hadžar se uputio prema Basri, a u Kufi ostavio je Ebu Jafura. Ostavio kao Kadiju u Basri Zurari ibn Eufa, a onda se vratio u Kufu i predvodio Hadž sa ljudima ove godine sa Abdulmelikom ibn Mervanom, odnosno Abdulmelik ibn Mervan je predvodio Hadž. Ostavio je kao namjesnika svoga Amidžu Jahiju u Medini, a u Horasan ostaje Umeju ibn Abdullaha. Ove godine su ljudi se podigli e, na puč protiv Hadžađa, a to jeste kada je iz Kufe krenuo i nakon što je ubio Umeira ibn Dajija, stavnici, ustao među, pojavio se među stavnicima Basre, došao među stavnike Basre i obratio se na isti način kao što se obratio stavnicima Kufe, prijeteći, ponižavajući i tako dalje. Zatim je doveo nekog čovjeka od Beni Ješkera, pa mu je rečeno, ovaj je čovjek nepokoran. Kaže, ja sam slaban, slab čovjek, imam bruh, ne mogu da se borim. Allah mi je dao da se ne borim, a također je Bišim ibn Mervan. Evo ono što mi je dato od plina, ja vraćam u Bejtul Mal. Kaže, nama ne treba tvoj metak, odmah ga ubite. Kad stanovnici Basre vidjeli kako ubija nedužnog čovjeka, pobjegli su iz Basre i su, okupili su, su Kantare u Ram Hurmuzu. Njih je tad predvodio Abdullah ibn al-Jarud. A onda je Hadžar sa svojom vojskom u mjesecu Šabanu ove godine krenuo sa, e, protiv njih i između njih je došlo do velike borbe. Tada je Abdullah ibn Jarud izgubio glavu i svi emiri svih plemena su bili pobijeni. A onda je naredio da im se glave odvoje od tijela i da se objese na mostu u Ram Hurmuzu. A zatim je poslao Muhelebu poslao je Muhelebu naredbu da se bori protiv Haridžija, jer su Haridžije već u tom vremenu bili, onaj oslabil, nisu se mnogo isticali. Hadžar je Muhelebu poslao Abdurrahmana ibn Muhannefa i naredio im da se podignu sa svojim vojskama protiv Haridžija i Zariha i da ih protjeraju iz Ram Hurmuza i to se desilo bez ikakve teške borbe. A on su, kaže, pobjegli Haridžije su prema Karzonu u predjelu sa Sabura. ljudi su išli iza njih, susreli se nekih deset dana pred kraj Ramazana i bila je, kaže, noć kad su Haridžije odlučili da napadnu na Muheleba, pa su, kaže, vidjeli da je se Muheleb vez zaštitio hendecima, odnosno kanalima. A onda su došli sa strane Abdurrahmana ibn Muhannefa, jer Abdurrahman ibn Muhannef je pomaza, pomagao Muhelevu u boru protiv njih, šaljući mu vojske, konjanike, hranu i tako dalje. A onda su, kaže, došli mu sa leđa pa su ubili Abdurrahmana ibn Muhannefa. Sa njim je poginulo mnogo od njegovih vojnika. Oni što su onaj ostali prebjegli su mu Helebu, a onda je, kaže, mu Heleb klanjao dženazu njemu i njegovim vojnicima i napisao Hadžađu šta se desilo. Onda je Hadžađ napisao do Meliku pismo saučešća i žaljenje zbog onoga što su uradili ljudi, odnosno što su radili Haridžije proti Abdurrahmana ibn Hanefa. Pa kaže, Abdulmelik je to spomenuo na mini pred Hadžijama, a onda je naredio da na njegovo mjesto, dakle Hadžaž, da na njegovo mjesto postavi Itab bin Warqa, pa mu je rekao da se pokorao Muhelebu, a nije mu, kaže, bilo drago, ali nije vidio onaj, osim da mora poslušati hađađa, nije ga slušao u stvarnosti, dakle u tajnosti je bio nepokoran, a u javnosti je iznosio, odnosno pokazivao kao da mu je pokoran. Kada je došlo da se, dakle, Muheleb i Aitab, dakle, sukobe, fizički da se sukobe, ljudi su, dakle, vojske stala između njih, ispriješli u tome, a onda su napisali pismo Hadžađu kako se Itab žali na Muheleba pa kaže on ne trebaš ti biti među emirima, postavit na tvoje mjesto sina od e, Muheleba, to jest Hubejba ibn Muheleba. Također ove godine Daud ibn Aman al-Mazini je izašao, napravio puč sa Haridžijama protiv Hadžađa, jer je naišao pored jednog od emira od Hadžađovi pa ga ubio. Kaže Ibn Đarir, ove godine je se također pokrenuo sa svojim Haridžijama Salah ibn Musarrih, jedan od plemena Bene Imr al-Qais. Razlog tome je da su ljudi bili na hađu ove godine, a sa njim je bio Šebi ibn Jezid i, i Batin i neki od drugih Haridžija, dakle vođa Haridžija, a onda se dakle, okupilo kao Abdul Melika, kao hađije, pa je Šebib tio da ubije Abdul Melika. Do Abdul Melika je došla ova vijest, pa je već otišao onaj, sa hađa, a onda je napisao od Melik ibn Hadža, odnosno napisao od Melik Hadžađu da traži Šebiba. Kaže, Salih ibn Usrreh je počisto znao dolaziti u Kufu, znao je biti duže vremena u Kufi, imao je jednu skupinu koja se oko njega okupljala, imali su jedno mjesto gdje su se okupljali, to jeste onaj u Mosulu. On ih je podučavao u Kur'anu, podučavao ih je vjeri, bio je žutog lica od mnoštva i dužine ibadeta kad, kad bi govorio, zahvalio bi se Allahu, pohvalio ga, e, donio bi salavat na Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam, a onda bi posticao ljude na zuh, to jeste na subtilnost, na bježanje od dunjaluka, na želju za ahiretom. Spominjao im je smrt, uvijek bi spominjao po lijepoj osnovi Ebu Bekra i Omera, a kad bi došao onaj red na osmana, njega bi vrijeđao, ponižavao, spominjao, ga, spominjao i pripisivao loša svojstva. Kaže Ibn Kathir postao je svoje prijatelje da se suprostave onaj vlad, vladaru, narađivao je dobre, sprečavao zlo, natuhi je, dakle, onaj, uvijek rečencu dobiva, dobijao. Nikad nije isticao željen ljubav prema Dunjaluku, uvijek je smatrao Dunjaluk nečim nebitnim, a onda mu je, kaže, obratio što je Bibirni jezid, također Haridžija, pa kaže polako, ali ustraj. Dakle, nemoj naglo onaj, da ne stradaš. Kaže, kad je Šebib došao kod Saleha, on je bio u dari, dogovorili se da povedu ljude protiv onaj halife. To je bilo mjesec u Saferu, dakle sljedeće godine, odnosno 76. godine. Također, kod Saleha i Šebiba došao njegov brat Mosad i Muđelel i Fadl ibn Amir, pa se sakupili sa svim svojim velikanima, otprilike bilo je 110 Haridžija. Zatim su napali na konje Muhameda ibn Mervana, pa su uzeli, zajahali ove konje i pobjegli, odnosno pripremili svoju vojsku, pobjegli su onaj iz Mosula, htivše se bore protiv Hadžađa ibn Jusufa. Ove godine je preselio Irbad ibn Sari, radijalahu anhu, Sulemi, Ebu Najih, Nastanio je Hims, bio jedan od poznatih ashaba, prihvatio islam još na početku, dakle onaj objava Allahom poslanike sallallahu alaihi sallam i on Jamri Amr ibn Ambese. Bio je stanovnika Sofije, dakle od onih koji su bili siromašni, koji nisu imali nigdje ništa, niti koga svoga. Bio je jedan od onih koji je Allah Đelšanu spomenuo u Kuranu da su plakali u suri El Beraje, to jeste suri Teube. Kaže Allah Đelšanu, niti onih kojima kada ste došli da im da ih opremiš, nisi, da, nisi imao čim da je opremiš. Kaže, te wallau okrenuli se odlazeći, a plačući zato što nisu mogli da idu sa tobom u borbu. Bilo ih je stvari devetorca. Kaže, jednom hadisu Allahu poslanih sallallahu alejhi ve sellem nam se obratio hudbom u kojoj su nam srca se opustila, a oči su nam orosle i tako dalje. Zatim je preselio Ebu Salab Hašani, također Ashab, učestvovao je u Bejet Ridwan, učestvovao u bici na Huneinu i bio je od onih koji se nastani u Šamu, Dari, istočno od Damaska. Prenosi od Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam ashaba, također od njega prenosi tabijini, između ostalog od njega prenosi Sejid ibn Musaib, Makol, Šami, Ebu Idris, Havolani, Ebu Kolabe, Al-đurami i mnogi drugi. Kaže, na večer bi izlazio pa bi gledao dugo, dugo gledao u nebesa i razmišljao, a onda bi se kaj vratio u kuću pa pao na seždu Allahu Đelešanu i rekao Molim Allaha Đelešanu da me ko smrti ne uguši onako kako vidim vas da se gušite kad umirete. Jedne noći je klanjao noći namaz, duša mu izašla na seždi, a njegova kćiga je vidjela u snu pa se probudila i prepala se. Kaže, majko, gdje je otac? Kaže, tamo gdje inače klanja. Pa ga je zvala, zvala, onda mu je prišla gurnula ga, on je pao mrtav radi anhu u Ardah imao je 75 godina. Zatim je umro Esved ibn, El Esved ibn Jezid, prijatelj, odnosno vrli prijatelj od Ibn Mesuda. El Esved ibn Jezid je Nehi, jedan od velikana tabijina, jedan također istaknuti prijatelj od Ibn Mesuda, veliki i ugledni i učeni čovjek stavnika Kufe. Bio je poznat po svome stalnom e, postu, do te mjere da mu je oko se osušilo od posta. Na hađi i na umri otišao 80 puta, a inače je započnio hađi umru iz Kufe. Ove godine je umru, a postio je do te mjere da mu je koža pozelenila, a onda požutila. Pa kaže da mi je znati što se, što kaže, plačim, a kako da ne plačim, ima li, kaže, neko poput mene, kako da tražimo da Laha oprosta, kako sam nebitan kod Allaha. Također je ove godine predstavljeno Hamran ibn Eban, oslobođeni roba Osmana ibn Afana, radi Allahu anhum. Zatim je nastala 76. godina. Ova godina, dakle na njenom početku, je bila također obilježena pohodom Salha ibn Musaraha, emira Saferija, Saferija, dakle Haridžija i Šebiba ibn Jezida, jednog od istaknutih konjanika Haridžija. <clears throat> Njih je predvodio Salih ibn Musarrah, naređujući im bogojaznost, želju za džihadom, da se da nikoga ne, ne vodi rat ni protiv koga, sve dok ga ne pozovu da im se priključi. Zatim su, kao što sam malo prije spomenuo, napali na konje Muhameda ibn Mervana, namjesnika Džazire, pa su, kaže, uzeli i pripremili se za bitku. A onda su ostali, kaže, 13 onaj noći do te mjeri da su stanovnici Dare i na Sibija i Sinđara onaj, se uh, zaštitili od njih, poslali Muhammed ibn Mervanu, namjesniku Džazire, da im pomogne sa onaj vojskom. Pa je poslao 500 konjanika pod vodstvom Adija ibn Adija ibn Umere, a onda mu je poslao još 500 konjanika sa druge strane od Harana, pa je, kaže, bilo hiljadu. Išli su njih 1000 na ovih, koliko sam rekao da je bilo malo prije? 110. 110 dakle, je bilo Haridžija. Kaže, ovi hiljade vojnika išlo, a kao da ih je neko vodio u smrt, tako se osjećali. Onda su i, kaže, Haridžije rastorili, pobili veliki broj njih, ubili su onaj njihovog uh, vođu Adija. A onda je Mohamed ibn Mervan napisao Abdul Meliku pismo, poslavši sa ovima još 500 onaj vojnika. Međutim, ono što je Allah odredio nije se moglo spriječiti. Da bi na kraju se na, u sastalo 110 Haridžija sa 3000 vojnika od strane Muhameda ibn Mervana. Međutim, kada su došli a, na mjestu gdje je došlo do bitke, vidjeli su da ne imaju nikakve šanse protiv njih, nego su ih rasturili, pobili i ubili im njihovog emira. <clears throat> Tada je poginuo Salih ibn Musarrah 13 dana, dakle pre sam kraj Džumadil Ahire ove godine, a onda je kada ušao u Kufu i sa njim je bila njegova žena e, po imenu Gazala ili Gazela, a onda je Šebib onaj, nastavio sa svojim pohodima nakon ubistva Salaha ibn Musarraha i oko njega se okupila Haridžije, davajući njemu jel davši njemu prisegu, a Hadžadž je poslao veliku vojsku i kad god poslao vojsku, Šebi bi tu vojsku desetkovao. Ovo je trajalo dugo vremena dok nije Hadžadž izdvojio vojsku 4000 onaj, e, vojnika i poslao na Šebiba. Kad su došli do Medajna, Šebib je tražio od svojih dakle, ovih pristalica da budu smireni, da se ne obraćaju na to što hađa šalje vojske za njima u potrazi i da ga niko ne zanima. Iako je bilo, dakle, u tom vremenu kad je Hadžađ okupio vojsku od 4000, njih je bilo Haridžija 160. Kad god bi se na, na, na, namjerio na nešto to je uradio, potpuno smiren, potpuno staložen, ne bojeći se ni Hadžara, ni, ni njegove vojske. Kaže Ibn Kathir, Šebib se odlučio da uđe u Kufu i to sa donje strane Eufrata, a Hadžađ je požurio da pobjegne iz Kufi prema, prema Basri, a u Kufi ostavio Urvu Ibn Mughiru. Zatim kad je došao do Kufe i htio da uđe, onda su njegovi kuhari saopštili Urvi Ibn Mughiri, pa je napisao Hadžađu da šta se dešava da se Ševi približio Kufi, pa je Hadžađ se izašao iz, Baš, iz Basre i krenuo prema Kufi, a onda je Hadžađ ga prestigao, ušao je, kaže, u Kufu, zatvorio kapije Kufe i onda Šebib nije ušao osim nekada, nije se približio nekada kasno u noć. Kaže, došao je sa e, nečim poput, ne, nije koplje, nego je bilo željezo poput koplja, kaže, pa udarao po vratima i tražio od Hadžađa da izađe. Stalno se odigravale bitke između Hadžađa i Šebiba i bilo ih je mnogo i u svakoj bitki Hadžađ je izgubio od Šebiba. Tako da je Hadžađ sa četiri povećao broj svojih ratnika na šest hiljada i u svakoj bitki izvukao je deblji kraj. Kaže Ibn Đarir, ove godine je Abdulmelik ibn Merovan prvi put, kako da kažem, iskovao zlatnike i dirheme onaj sa, sa nekim ornamentima, islamskim ornamentima. Jer su do tada se koristili različiti kao što su bile onaj e, balije ili Taberije ili Kajsarije. Dakle, do tada su se koristili drugi dirhemi. Također, e, Taberi kaže da je Omer radijal Anhu koristio šerijatski dakle, onaj, zlatnik koji je težio miskal i petinu miskala. To je otprilike nekih 5 grama. Dakle, da je šarijatski, dakle, islamski bio, ali nije imao nikakvog obilježja. Da bi postao Melik, odnosno do Melik ibn Mervan, onaj, odkucao prvi dirheme sa ramentima islama, neki kažu da jedne strane pisalo Allah sa druge mulk i tako dalje, imaju različite predaje, međutim, kaže Ibn Ketir, nijedna od tih predaja nije sigurna. Ove godine je preselio je Sila ibn Šeim Radovi, jedan od istaknutih tabina stavnika Basre, Bio je poznat po ibadetu, po zuhdu, njegovo ime je bilo Ebu Sahba. Klanjao je do te mjere da kada bi krenuo prema svojoj postelji nije mogao da dođe od umora osim pužući. Ističe se po mnogim, dakle svojim kerametima, po svojoj blagosti. Kad god bi, kaže, krenuo u džamiju, vidio bi omladnu kako se igra, a on bi stavao pa rekao, gdje mi, kaže, omladno, recite, ko su ljudi koji idu na putovanje, kada dođe dan, on se, kaže, oni se igraju, a kada dođe noć zaspu. Kad će oni, kaže, doći do kraja svoga puta? Pa jednog dana kad je rekao ima u rečencu, onda jedan momak od njih kaže, on ne misli ni nekoga osim na nas. Mi se kada danju igramo i zabavljamo noću, kaže, spavamo. Zatim je, kaže, slijedio, odnosno pratio uvijek silu i obožavao Allah onako kako je sila obožavao sve dok nije sile umru. Jednom prilikom je protiv halalte, pored njega i njegovih prijatelja prošao neki mladić, opuštene odjeće koja se vozila po zemlji, pa su ovi, kaže, htjeli da ga zovnu, da ga opomenu, ali na način tako što će ga ponisti u uvrijediti. Pa on kaže, hoćete ga pustiti meni da ja sa njim razgovaram. Kaže, momčino, imam, kaže, jednu potrebu ako možda mi ispuniš. Kaže, reci šta treba. Oni su obično govorili ja am, dakle, onaj, amidža, reci šta treba. Kaže, bilo bi mi drago da tu, kaže, svoju odjeću, kaže, malo podigneš da ti je iznad članaka. Pa onda sila njima kaže, vidite kaj da ste ga uvrijedili, da on bi, vas, kaže, on bi vam vratio istim riječima, onaj ne biste ništa postigli. Jednom prilikom, kada mu je bila podarena onaj žena da se sa njom oženi po imenu Muaza, on je ušao, prvo ga je uveo njegov bratić u kupatlo da se spremi i okupa, a onda ga je uveo u tu, kako kažem, bračnu odaju. Kaže, pa je stao da klanja i stala je njegova ta žena buduća da klanja. Kaže, pa klanja sve dok nije došao Saba. A onda su ga pitali šta je bilo, čitao su kaj noć klanja, čuli smo da učiš. Kad prvo ste me, kaže, uveli tamo gdje džehennem, onda ste me kaže, uveli u džennet. Kaže, pa sam se prepao, ne znam gdje ću biti kaže tamo iz kupatla iz one vrele vode i kako, je, kako voda prži i lovamo kako je lijepo biti mladoženja. Kaže pa nisam imao vremena za mladu. Također ove godine preselio Zuhair ibn Qais al-Belawi, učestvovao je u osvajanju Egipta, zatim je naslanio, naslanio Egipat, neki kažu da je bio Asab Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ubili su ga Bizantijci u Berhati u onaj u, u, u Maroku Pa ćemo inšala idući put nastaviti sa 77. godinom. U toj godini se završile bitke protiv Šebiba, ali spomenut ćemo njegovu smrt, inšala, to je za dvije hefte. Sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammed wa ala Muhammed, zakim khairu. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي